Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Došao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam i to su ponavljali više puta. fajituhu fi nasi li anzura ilayhi kaže pa sam došao sa ljudima da ga vidim falamma stathbattu wajhahu araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kadhab kaže kada sam vidio njegovo lice znao sam da to nije lice lažova wa kana awwala ma nataka bihi an qala I prvo što je kazao, rekao je Ja i en nas, efšu salam, o ta'imu ta'am, o sallu on nas u nijam, te dhul O ljudi, širite salam među vama. Nazivajte salam jedni drugima. I nahranite one koje treba nahraniti i klanjajte dok ljudi spavaju ući ćete mirom u džendati Pogledajte kako je poslanik sa osanem prvu stvar koju je kazao ljudima, a, dolazi i prvo što im govori, govori im o bratstvu muslimana. Pa ih kaže širite selam i hranite one koje treba nahraniti. I onda nakon toga spominje vezu sa njihovim gospodarom te barake od Kaže, klanjajte, dok ljudi spavaju, ući ćete u džernet na miru. Ući ćete u džernet na miru. Pa je poslanik sa osaname to medijinsko društvo znači izgradio na čvrstim temeljima. Na temeljima ljubavi i samilosti ovaj, i međusobno znači poštivanja muslimana. I došlo u hadisu koga bilježi ima muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu u kome kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam hakul muslimi ale muslimi situn prava muslimana kod njegovog brata muslimana jeste šest. Šest prava ima kod svoga brata muslimana. I da lekitehu feselim alihi. Kad ga vidiš, poselami ga. U ida daake fe eđibhu. A kada te pozove, odazovi mu se. Kada te pozove na sadbenu proslavu, na... A, to je, ta, takav vid odaziva je vađib. Ko se ne odazove, on je griješan. Ne odazvati je haram. Ne odazvati se je haram. Jel u redu? Ako čovjek nema opravdanja. Jer poslanik kaže, femen lem juđib, fe kad asa, Ebel Qasim Pekal Asa, Ebel Qasim Ako se ne odazove, taj je nepokoran poslaniku sallallahu alaihi sallam Uda stan sahake fan sahlehu A kada te zatraži od tebe savjet Na savjetuj ga To je treća stvar Uda ata se Fahamid Allah fesemithu A u drugom rivajtu fesemithu A kada kihne pa zahvali Allahu Kaži mu Jerhamu ke Allah Uda merda fa udhu, a kada se razboli, obiđi ga, وَإِذَا مَاتَ فَتَّبِعْهُ A kada umre slijedi ga, to je se slijedi njegovu dženazu. Šest prava musliman kod svoga brata muslimana. I hadis Ebu Hureyre koji je isto tako kod muslima, la tadkhulu na džennete, hata tu'minu, la tu'minu, hata tahabu. Evo la dulukum ala šeji da fa'atumuhu tahabebtum, efšu se na nebejniku. Nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. nećete ući u dženet dok budete vjerovati. A nećete vjerovati, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Za vas, da nećete vas uputim na ovo što ako ga budete činim, voljet ćete se. Kažu svakako Allah poslaniče, kaže širite selam među vama. Širite selam među vama. Pa je širenje, znači selama, a <clears throat> vid jačanja bratskih veza među muslimanima. I došao kod imama Ebu Davuda, od Ebu Umame, radijallahu ta'ala, sa ispravnim sredom, da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, Inne eulan nasi billahi azza wa jel men bedehum bis salam. Najdraži ljudi kod Allaha jesu oni koji drugima nazivaju ne koji nazivaju nego koji drugima počinju sa selamom. Prvi on požuri da nazove selam. I kada je upitan poslanik sa osrema u hadisku koga bliže Buhari i muslima od Ibn Omara kaže Ej u islami hajir kal en tut'aimu ta'am وتلكوا السلام على من عرفتم ومن لم تعرفوا kaže da, da, da, da nahranite hranom ljude i da nazivate selam onome koga znate i onome koga ne znate. Jer je od prezaka sudnjega dana da se neće selam nazivati osim onome koga čovjek zna. Iako je čovjek danas prisilen da ponekad najđe pored njega musliman i vidi na njegovim obilježima i izgledu da je musliman, no međutim ustručava se da mu ne zove selam. Jer ne zna kakva će reakcija biti. Će li biti ovaj odgovor verbalni ili fizički? U negativnom kontekstu svakako. Ali osnova znači da musliman naziva selam onome koga zna i onome koga ne zna, ako zna ili da je se radi o, o musliman. I naj, zato je rekao poslanik, sam tako došlo da ima tabaranije u srednjem mođe, mu kaže, a ađezu nasi men ađize, fi du'a. Najnemoćniji ljudi su koji su nemoćni kad je u pitanju dova. A isto tako, u ebhalu nas men behile, fissalam. A, a naj, naj, oni, oni škrti ljudi su koji ne nazivaju selam. Zašto? Zato što je dova jednostavna. Dovo je lahko put. Nema ništa jednostavnije od dove i nema ništa jednostavnije od toga da bratu svome uputiš selam i da mu nazoveš selam. Je tako? Pa ko to ne čini, zaista je on i škrt, i šta? I u prvom slučaju kada je doba nemoćan, šta ćeš od čovjeka koji nije u stanju da digne ruke da kaže gospodar moj daj mi, kako ćeš ga zadužiti nečim da nešto uradi i očekivati kakav hajr od njega, ako nije moguće se da učini najsjetniju stvar. Je li tako? U ađezu nas me nađe zemlje. Fiddo. Zato što je, znači, stvar dove je jednostavna. I tu čovjek, znači, ne bi smio biti nikako nemoćan. Pa je došlo čak u Adisma, znači da čovjek treba nazvati selam, jel? Ovaj, kada dolazi u međunosti, kada odlazi. Kada iste ti ula bi eula minal ahire. I nije ti prvi selam preči od drugoga. Isti, znači, ne isto su da reći. Kako je prvi kad dolaziš, kako je drugi kad odlaziš. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها A ako bude vam neko, ako vam neko selam nazove, vi odgovorite ljepšim ili u najmanju ruku istim. Pa ti nije ispravno ako ti čovjek kaže Assalamu alaikum wa rahmetullah, da kažeš alaikum wa Ti se odgovorio na selam, ali ga nisu potpunio. Trebaš u najmanju ruku reći wa rahmetullah. A ako dodaš u barakatu, to je hajdi barakatu. I došlo je u hadijsku tabarani u srednjem mođe mu Hudejfe ibn Ninamana radijallahu ta'lanhu da je poslanik sallallahu sallam rekao i da لقي المسلم المسلم فأخذ بيده فسلم عليه وأخذ بيده وصافحه تناثرت خطاياهما كما تتناثر ورق الشجر kada musliman sretne muslimana pa mu nazove selam i uzme ga za ruku i poselami se. Uzme ga za ruku i poselami se. To je pri susretu. A nema smetnje se rukovati pri odlasku. Iako neka olema je tu prigovarala, međutim ispravno je ovaj da imaju hadisi koje ucenje šeh Albani vjerodostojnim da se može rukovati znači i po, pri odlasku, da nema nikakve smetnje da se pri rastajanju ljudi rukuju. Da se pri rastajanju ljudi rukuju, ali se ne grle pri rastajanju. Ne grle se pri rastajanju. da čovjek odlazi, ne znam kuda, nema grljenja. El mu'aneqa je propisana i legitima kada se čovjek vraća sa punta ili nakon što se dugo ljudi nisu vidjela. Nekada čovjek ide na put. Pa kaže kada se sretnu dvojica muslimana, pa se poselame i uzmu se za ruke, tada pada sa njihovih ruku grijesi, padaju kao što lišće pada suho sa drveta. Samo rukovanje. Šta je rukovanje? Selam si mu nazvao i rukovao se sa njim. No međutim, zbog tog čina padaju grijesi. Šta mislite onda kada muslimanu uradiš nekakvu potrebu pa mu pomogneš pa ga voliš u ime Allaha za uđeli se o tome? Kakva je nagrada za to? uzme ga za ruku, a ne iz daleka, jel? Da ga poselami dižući ruku ili prst, što često vidimo. Čovjek ide ulicom i ha, ovako ti pokazuje. Bidat. A ne samo bidat, nego haram. Haram. Zato što je poslanik sam rekao, iz koga bježi je bujala od džabira sa dobrim lance prenosilaca, te slimo ređuli bi isba'in wahide yushiru biha fi'lu ljehud. Hrvim da pozdravlja musliman muslimana jednim prstom pokazujući kaže tako čine židovi. To je postupak židova. To je na tešehud. Na tešehud. I nigdje više. Ni na kijamu, vidjet ćete na kijamu, možete primijetiti, nega hodete na hađ na umru, ljudi koji znaju šta ima muči, svate, razumijem, pa kad se spomene negdje vahadanijet ili tako, on, on u namazu ovako pokazio. Prstom se pokazuje na tešehudu, nigdje više. Nigdje više. Prstom se pokazuje samo na težehu. Prst, znači se babe. Ovaj prst, on je prst, po arapskom se kaže se babe, je dobio ime od riječi sebe, je subu, što znači psovati, vrijeđati. Pa kada je neko vrijeđao, kada je neko vrijeđao, nekoga pokazivom, je tako, prstom ovim, pa je zbog toga dobio to ime. Vrijeđač ili, ne znam, psovač ili, nazovite ga kako hoćete. Ukornik. I pokazuje se na tešehudu, nigdje više. U protivnom je to postupak židova. A rukom postupak, jeli, kršćan. Osim ako čovjek iz daleka da bi nekome privukao pažnje, slično tome, ali da se ne zaustavi na tome, nego uz to šta da? Ali samo pokazati ovako bez ičega, to nije ispravno. Jedan, oni nam zavide u stvari na selamu. Židovi nam zavide na selamu. Jer je došlo od Isu Ajše kod imama Ibn Huzeime i kod drugi, da nam zavide na selamu i na riječima amin iza imama. Zašto nam zavidi na Aminu? Ko će mi kazati? Malo neko da odgovori. Reci. Gdje spominje? Jeste, uputi nas na pravi put, na put kojima se dao, bla, dao ovo blagodat svoje, ne na put oni koji zalutili, na koji si ti se rasrdio, oni koji se nasrdili su oni. Pa mi kažemo, amin. Pa on nam zavide na tome. I zavide nam na džumi, kako je došlo kod imama Ahmeda u Muslimu. Na džumi nam zavide. U svakom slučaju, od stvari koje, znači, vežu muslimane i njihova srca jeste nazivanje sama. Mi smo u našem zadnjem predavanju došli do poglavlja Osa ilu sajd. Osa il sajd. Znači, putevi ili metode, načini lova. Lov je da životinju čovjek uhvati živu. Znači da uhvati živu, je li tako? Imate. Jelen se uhvati, je tako, u zamka. Zamka da nekahva uhvati, to je vid lova, je tako? I uhvati se živa i onda se širetski zakulje. Ili ako nije čovjek u mogućnosti da na takav način ulovi životinju, onda je, znači, lovi tako što će je one sposobiti, znači, ili je ubiti onim čime je dozvoljeno, jeli, da je, da je ubije. Pa ta vrsta znači, uh, ubistva životinje, bilo se radi, recimo, ne znam, koplje, strela, puška i sl. tome, to je namjesto šerijatskog klanja. To ubistvo na takav račin piva namjesto čega? Šerijatskog klanja, bez, bez tog klanja nije dozvoljeno da se životinja jede, jer je to onda lešina. A u ovome slučaju biva namjesto klanja zato što čovjek nije u mogućnosti da uhvati jelena, na primjer, u redu, srnu. Nisu u mogućnosti da uhvatiš i teško ćeš je uhvati na, na način, jeli, prirodnom nekakvom zamkom, pa je onda šarijet dao tu olakšicu da se može znači to rješavati na drugi, na drugi način. A, imamo različite načine kada je u pitanju lov. Odnosno, kada je u pitanju metode lov. Može se loviti prvo sa a, životinjama koje su poučene za lov. Životinje koje su poučene za lov. El džavare. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله to su el džavarih ovdje su životinje koje su poučene za lov šta je to kažu učenjaci da je to da su to zvijeri koje imaju znači kanđe i koje mogu loviti koje mogu loviti pa tu ubrajaju psa Uba, ubrajaju recimo pumu leoparda, znači sve životinje koje se mogu jeli, poučiti, kao što se ubraja isto tako i od ptica, jel, soko, orao, ne znam, jastreb, sve što se može, znači, poučiti, jeli, ovaj, a, e, lov da ulazi u to. Oma lemtu minal džavarihim kelli bine tu'allimune hunne mima allamekum Allah. I ovo što je spomenuo ovaj Eh, ovo što spominje od, od, od životinja da su za lov, el dževareh jesu to samo psi ili su i druge životinje, imami četiri pravne škole kažu da se to odnosi na poučene pse i na druge životinje koje se mogu poučiti bez obzira kakva da bila može dok prenosi se od Ibn Omara i Bođahida da su smatrali da tu, da tu ulaze samo psi i ništa, ništa drugo Šta, je, šta se uslovljava kada su u pitanju lovački psi? Prvi uslov je da bude poučen. Ova alem tu mjel džorim, tu alimu ne hunem i mal nema. Da su poučeni za lovu. Znači da su dresirani. Mora proći proceduru dresiranja koja je poznata jeli, kod institucija koje se bave time ili ljudi, ili ljudi sami sobom da to rade. Uglavnom mora biti pas poučen ili to uslovio kuranski ajet. A učenjaci da bi dokazali, odnosno da bi se potvrdilo da je jedan pas poučen, imaju znači metodu. Je tako? Kao kaif. Kaif je čovjek koji gleda šta? Po tragovima, je tako? Po, po potišcima prstiju gleda šta je? Stanu dvojica na pijesak, vlažan, sin i otac. I on gleda u jedno i drugo, ili gleda u jedno stopalo i drugo stopalo, kaže ovo je otac, a ovo je sin, a ovo mu je djed. Nali su znači po stopalima, kako je došao Muđeziz il Mudliđi, u Buhari je hadis, tako, kada je došao je muslima, kada je došao, pa vidio Usamu, Zajda je Usamu vidio, Zajda ibn Haris, jel tako? I njegov sina Usamu vidio, ispavali, pokrili glave, a otkrili noge. Pa je pogledao u stopala, a jedna crna, druga bijela. Jedna crna, druga bijela kaže, inne hadil akdam le ba'duha min ba'd, kaže, ova su stopala jedna od druge. Pa je poslanik sam ušao kod Ajše, kaže, dehala nebiju sa osama lije, mesruren tebruku esariru vađe. Kaže, došao je poslanik slanak od mene, kaže, radostan, crte njegovog lica blistaju od radosti. Kaže, Ajša, zar nisi vidjela da je malo prije ušao muđezi iz Ramudlađi, pa rekao, kaže, da su ova stopala jedna od druge. Oni su govorili, zato što je same crn bio. Nije bio na oca. Pa su govorili, a, ko zna ko ti je otici? A poslanik sam nije mogao ništa tu. Nije mogao, znači, nema vahnja, nema objave po tom pitanju. Pa kad je došao ovaj mučez, a ne da, prvi put dolazi i vidi glave pokrije noge otkrivene, kaže, ova stopala jedna od drugi, ne znam šta su, ali su vezane. A jedna crna, jedna bijela. Pa sto ka, kaže, kako ćemo znati da je čovjek kajf iskusan, dovedemo mu sina i oca. I dovedemo četiri čovjeka i četvoro djece, ajde, poredaj. Svakom po strelicu, kome pripada. I tako se ponovi tri puta. Ako tri puta pogodi svaki put, kaže se da je kaif šta? Iskusan, u redu. Znači, bila su, bila su pravila, nije to bilo tek tako. Ja jela psa, dovedeš ga na pijaci, kažeš poučen i jela prodaš ga i ide svojim putem. Nije tako. Nego, znači, ima metoda. E tako, pas, želekom, pas koji je poučen za lov, znači, mora se dokazati da je poučen. Kako je poučen? Kaže, kada ga pusti, ide. A ulovio je nešto, kaže, bismila, ti ga pustiš i on ukup, stoji dalje ukupa, ništa. To nije poučen, je tako? Ne zna što treba raditi. Dalje. I da arselahu i starsel, to je to, ako ga pusti, ide. I da zađarahu in zađar. A ako ga osudi, osudi njegov postupak, ostavi to, napusti. Svata šta? Znači šta je ispravno, šta je pogrešno. I treće jeste da ne jede ono što ulovi. Ti ga pošelješ i on glada. Dok ti dođeš do njega, on već pola poje. A nema toga. Nego je poučen da ne smije šta? Da ne smije jest. Da ne smije jest. I ovo se ponovi tri puta. I ovo se ponovi tri puta. I ako se nakon trećeg puta, znači, pas ponaša po pravilima, biva poučen za lok. A ako jede od te životinje, nije dozvoljeno jesti zbog hadisa Adija ibn, Adija ibn Hatima, a, u kome stoji, ako pošalješ svoga psa koji je poučen za lov i spomeneš Allahovo ime, jedi ono što uhvate, iako ubili oni tu žrtvu. Osim ako budu jeli. Osim ako šta? znači, bude jeo od te žrtve, onda nije dozvoljeno jesti. Nemoj, kaže, jesti, jer ja se bojim da je ulovio sebi, a nije tebe. Nije ulovio šta? Vlasnik, on je ulovio sebe. Ako lovi životinju pas koji nije poručen, pa je savlada, <clears throat> oborije na zemlju, i stigne vlasnik psa, iako pas nije šta poučen za lovu pa je prekolje, ispravno je jest. Ispravno je jest. Jer je ovdje pojenta šta u šerijatskom klanju. Tako, pojenta u šerijatskom klanju. Jer je došlo u hadisu Ebi Thalib, koga bliže Buhari, muslim da je poslanik sa osreme rekao, Ebu Thalib il Hušaniju, kaže mu, a ono što ulove tvoji psi koji nisu poučeni za lov, ako stigneš žive, za koli i jedi. Ako stigneš tu životinju živu, koli i jedi. Drugi uvjet, šta je prvi uvjet? Da je pas poučen. Da je pas poučen. Drugi uvjet je da a, spomene čovjek Allahovo ime, lovac. Spomene lovac Allahovo ime kada ga pusti. Kada ga pusti sa lanca ili kada mu naredi da ide da kaže Bismillah. Jer je došlo u hadisu Fekulu mimajem sekne alejkum uzkur smallahi alejkum. A jedite ono što su ulove te životinje i spomenite Allahovo ime. I došao od Isu, Adija ibn Hatima, da je poslanik sallallahu sallam rekao, kada pošalješ sloga psa, i spomeneš Allahovo ime. I također u hadisu je bistal bel hušenija, da je poslanik sallam rekao, ono što ulovi tvoj pas koji nije poučen, ili pas koji je e, poučen za lovu, spomeneš Allahovo ime, pa jedi. Znači jedi od toga. Pa se spominje ovdje znači da, da se spomene bismila prilikom pustanja životinje. Treći uvjet je da pored tog psa nema druge životinje. Znači da nije pored tog psa druga životinja, ali došlo u Hadisu, a dije Ibn Hatima, poslanik sam sam rekao, rekao sam Allahu poslaniče, kada pošaljem moga psa, pustim moga psa i spomenem Allahovo ime, pa nađem na tom mjestu druge, druge pse ili drugog psa za, za koga ja nisam spomenuo Allahovo ime i ne znam, kaže, koja je tu životinju, koja je tu žrtvu lovio, a, a došao i našao je, znači, mrtvu, kaže, nemoj jesti, ti si spomenuo bisminu za svoga psa, a nisi spomenuo šta za drugoga. Za drugoga ne znaš. Za drugoga ne znaš. I četvrti uvjet da ta životinja koja je poučena za lov a rani životinju koju je ulovio tako da je otvori da krv ide da krv ulazi iz nje jer je poslanik sa osam rekao od iskoga bliže Buhari i Muslim kaže ma en haredem o zukir ismu Allahi fakul kaže ono čemu se pusti krv spomene sa lavoj nejedno pa znači kada bi došli lovački pas udavio životinu. Udavio. Nema nigdje na nju traga. Vidio, na primjer, životinju, trčao za njim, za zecom, i uhvatio ga za vrat i donio ga tako pred... Dok ga donio, životinje mrtva. Je li dozvoljeno jesno? Nije, zato što ga nije šta. Nije mu pustio krv. Znači, ne ga je udavio. To je onda šta? To je onda strvina, tako? To je ovaj, lešenje. Islamski učenjaci su složni da životinja koja lovi pa pusti krv žrtvi da je to dozvoljeno mjesto, da je to halal. No međutim razilaze se ako se desi ovo, a to je šta? Da ga ubije na bilo koji način drugi, a na bilo koji način drugi da ga ubije. A ili ga pritisne, mora ga udaviti, pritisne ga nogom, a i, i ne znam, na neki način ga uguši i tako dalje, da li se to može jesti. Tu je razilaženje. Džumhur uleme kažu da je to zabranjeno jesti. Dok imam Ibn Hazm, imam Šafija po jednoj verziji kažu da je to dosvoljeno. Da je dosvoljeno. Allah valem, znači argumenti postoji s jedne i sa druge strane. Džumhur uleme kažu to je strvina, je li tako? No međutim, imam Šafija i Ibn Hazm kažu u predajama u ajetu i u hadisima se nigdje nije uslovilo šta? Ranjavanje životinje i puštanje krvi. Toga nema. Nema, znači da je, nije to uslovilo. Tako da ako bi gledali na opće hadise, i odnosno hadise koji govore o lovu, onda bi mišljenje Ibn Hazme i Šafi bilo jače. Da nije obavezno šta da mora, da mora pustiti krvi. Nije obavezno. I druga stvar. Može li se poučiti pas da, da, da rani životinje? Je li tako da je to teško? Da naučiš psa da mora doći i da, da, da, da, da, da recimo sa, sa svojom šapom da razdere životinje da je pusti krv. Tako je jako teško, je li tako? Pa to bilo otežanje lovcu možda više nego, nego ovaj, da kaže neka, ja ću to sam da. Tako da je ovaj mišljenje i mama Ibn Hazma i Šafije, Allah te alam da je jako i da bi bilo preče i da bi odgovaralo ciljima šarijata. Više nego mišljenje džumhura u lemi. U svakom slučaju postoji šta? postoji razilaženje. Ovdje možemo spomenuti dvije stvari. To je da je dozvoljeno čovjeku da sebi uzme psa za lov i psa za žitarice i psa za čuvanje čega? Stoke. E, ne, imovine nikako nego stoke, čuvanje stoke. A što su tri vrste psa koje je dozvoljeno da čovjek ima? Kako došlo od iskod muslima gde bu Davuda od Abdullaha ibn Mugafela, da je poslanik sa osrem naredio da se ubijaju psi osim pasa a, a, za... Potom je rekao šta je vama i psima, pustite Pa je dozvolio znači da ima čovjek psa za stoku i za lovu. I došlo od Isebu Horeire, koja bliže Buhari muslim da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao ko sebi pribavi psa osim psa lova i psa za stoku i psa za čuvanje žitarica svaki dan mu se umanjuju dva kirata od njegovih dobrih dijela svakog dana a jedan kirat manji od ta dva kirata je kao brdo uhud tako došlo od isi kao brdo koje je dugo 13 km ili koliko već jeste dugo serija brda, toliko, kada ćeš ti danas tog eh, nakuti? ovaj, toliko dobri dijela. Kad vidiš od posle saba do akšama, dobro bi se namučio da to nakupiš. I onda naveče dođeš i čuku sve pojede. Dobro, ništa nije ostalo. Jasno, sve ode. Svaki dan. I ljudima se to govori i pokuša se upozoratno, međutim, ovdje braću sudi iman. Ovdje sudi iman. Ovdje sudi iman, da čovjek spreman, radiš nešto, zamisli da radiš, cijeli dan da te kaže, cijeli dan idi radi, ili mjesec dana radi i kuću zida, zidaš kuću i onda dovedeš nekoga da kažeš postavi mine i mini na ovo sve da opadne. Ja ću opet raditi mjesec početka. Ima li razuman čovjek da bi to radio? Nema sigurno, tako. Nema tog, nema tog čovjeka. A to nije ništa u odnosu na ovo. Jer ovdje vam ruši dunjalu, ruši dunjalu. Dunjalu je ograničeno ako će proći. Kako god da bilo, moraš spati na dunjalu. Nema tog ko se ne pati na dunjalu. I nema nekoga ko na dunjalu ko nije nečim iskušan. I nema ko da na dunjalku stavi nogu preko noge i uživa ko ptica. Toga nema. Na dunjalku mora biti svako iskušan i mora proći manje ili više iskušenja. Imate ljudi koje mislite za njih da su u sreći. Oni žive u mukama koje ne zna osim Allah. I da zna šta ti kao vjernik osjećaš u svojim prsima, pored iskušenja kroz koja svi prolazimo, ja kazao bi, ja ljudi, može li svoj kako kupiti? Može li se to priuštiti? Jer on je sve napravio na dunjalku džahennem prijahirati. Pa kako onda čovjek sebi ruši svoje djela dobra koja radi? No, međutim, ima i svemu sud. I, I druga stvar, je li dozvoljeno, znači imali smo ovdje dvije napomene. Prva je vezana zašto za koja vrsta pasa se može znači imati pri, pri od čovjeka. I druga druga stvar jeste da li je dozvoljeno uzeti crnog psa crnog psa za lovu. crni pas, al asvad al behim, garavi onaj, on je šeitan. I poslanik je sallallahu alaihi sallam naredio da se ubijaju takve životinje. Prvo je naredio da se ubijaju psi, općenito, kako došlo kod buslima u sahihu. Pa kaže o sahibu, kaže, čekali smo da žena dođe iz pustinje sa psim, sa psom, i dok dođe odmah ga ubijemo. Ona došla, dovela sa zbom psa, ne zna šta ga čeka, i dok dođe odmah, odmah ga ubio sahibu. Pa je poslanik sa osaleme nakon toga zabranio ubijanje pasa i rekao je leula enel kilabe ummeten minel umem lemertu bi katliha faktulu kulle esvedin behim tako došlo kod poslima u svahiju. Kaže da da psi nisu umet od umeta kaže ja bi naredio se svi pobiju ali kaže ubijajte svakog crnog garavog. Pa je rekao poslanik, onda je poslanik sam zabranio ubijstvo pasa i naredio da se ubiju šta? Psi koji su crni garavi. Koji su crni garavi jer su, jer su oni šeitani. Zato ima Mahmed ibn Hazm i ostali sredbenici zahirijske pravne škole nisu dozvolili lo sa psom koji je crn. Pas koji je crn, je tako, da se sa njim lovi. Nisu dozvolili da sa njim lovi, jer kažu ono što se mora ubiti, nije dozvoljeno da to čovjek šta ima pri, pri sebi. Imaš psa i naređen da ga ubiješ. Kako ga ne možeš koji za lovi? Nemalo je to. To je naređeno da se ubije. To ne može biti, znači ne može koristiti za, ne može koristiti za lov. Dok Čumhur Uleme imam maliki šafije, ova Ebu Hanife prije toga, smatraju da je to dozvoljeno. Da je dozvoljeno, jer kažu hadisi nisu napravili razlog. Hadisi nisu napravili razlog. Allahu alem da mišljenje imama Ahmeda Ibn Hazma je ovdje ovaj, jače. Jer imamo, znači, dokaz koji bi spriječavao korištenje crnih pasa u lovu. lov sa strelama, strelom ili kopljem i slično tome. Nema razilježenja među islamskim učenjacima, znači da isto ovaj vid lova dozvoljen. Čak i u današnje vrijeme, kada postoje puške, kada postoji ovo ili ono, dozvoljeno znači da se lovi, ko bi mogao loviti kopljem ili nečim slično time, dozvoljeno znači jeli, da se lovi kaže poslanik sam sve koga bi reži Buhari i Muslimu u hadisu Adijevu Hatima i ono što pogodiš svojom strelom i spomeneš Allahovo ime i ako ga kaže izgubiš dan i te ga nakon toga nađeš jedi ovaj osim ako vidiš trag pored traga strela ti si životinju pogodio ona je bježala, no međutim izmorila se ne može više, ali ranjena i onda je stigne druga životinja i udavi i ti vidiš tragove, znači ako vidiš samo tragove svoje strele možeš jesiti A ako vidiš, znači, tragove nekakve druge po životinji, ha, onda ne. Može li životinja biti poguđena, pa ići kroz šiblje, kroz grmlje, da se oštati malo i tako. Da. Međutim, ako se vide vidni tragovi da je druga životinja napala na nju, da je od, zbog druge stvari ovaj, ubila samu sebe i sliče tome, nađeš je ranjena, no međutim ona se strovalila niz, nađeš je dole negdje strovalila se niz nekakvu planinu. Stije, preko stijene pala, strovala se dole nađeše polomljenu. Znači nije poginula šta od strele, znači nego je poginula, znači od pada. I došao od Isa Buthar bel Hušini da poslani sva neko ono što pogodiš svojim strelom i spomeneš Allahovo ime. Jedi. Jedi. Sajdu bil mi'rad lov sa mjaradom, to je vid koplja koji bi nam bio obložen železom, može biti drven pa da je obložen železom ili da bude na vrhu da ima znači železni onaj špic. Dozvoljeno je, znači, loviti ako se pogodi životinje, ako se probode, znači ako se otvori tijelo životinje, znači da izlazi krv. A ako se pogodi sa, baci se pa se okrene, pa se pogodi sa poprečno, znači bočno, pogodi životinju i tako je ubije, može biti znači da je manja životinja se lovi, pa da je udari po glavi, da je ubije, ili da je udari pravo, a da je ne probode i da je ubije, znači nije dozvoljeno, to se smatra lešinom. Jer poslanica sam rekao kako došlo kod Buhari i kod Muslima, kod Isu, Adija ibn Hatima kaže ono što pogodiš sa oštracem od mjerada, jedi. A ako ga pogodiš sa znači njegovom dužnom stranom popriješio, znači nemoj jesti. To je vokiz. Šta je vokiz? Ono što je ubijeno tupim predmetom, je tako? El monahanikatu, el meukuzatu, el mutaradijetu, el natihatu. El meukuze. El meukuze je životinja koja se pogodi tvrdim predmetom. Kazali smo, mehanika koja se udavi, mutaradijetu koja se strovali sa brda. On natihu koja, natiha je životinja koju, koju šta? Druga je ubije, jeli? Druga je ubije, probode je rogom ili sliče o tome, druga je ubije. Znači, ne možemo mi koristiti taj obračun među životinjom. Pa da kažemo, ulovila. Nego mora biti ta životinja koja bi ulovila šta? Poučena za lov. Morala biti poučena za lov. Isto tako lov, znači sa savremenim ovim oružjem za lov je isto dozvoljen i isti mu je propis hukum kao lov, znači koji je bio nekada u davne vremena. Puške, pištolje ili bilo što drugo, znači čime se lovi životinja, bez obira o čemu, kakvim se puškama radilo, iako nije dozvoljeno posljedno, nego šta? Lovačku pušku uz dozvol. Dakle, uz dozvol. Na koju ćeš čekati odobrenje pet godina nakon što položiš ispit. Nakon što položiš ispit. Isti je propis, nema razlike. Se pogodi životinja i da ideš da je nađeš nakon da, isto kao da je strela. Znači, propis je jedan. Propis je jedan. Pa subhanallah, ovaj, došlo je, znači, u šarijetu je došlo, znači, došlo su argumenti opći koji vrijede do... I to je od odlika šarijeta. Od odlika šarijeta jeste što vrijedi, znači, do sudnjega dana. Vrijedi do sudnjega dana. Je li dozvoljen lov kamenom? Lov kamenom, loviti životinje kamenom je dozvoljeno kada bi, kada bi kamen bio takav da rasiječe životinje. Redu, kao koplje. tako? Kao koplje. Da baciš, ti da baciš sablju, na primjer, pa da, pa da rasiječe životinje. Je li time se lovi, je li tako? Dozvoljeno je znači, u tom slučaju bilo bi dozvoljeno. A, ali ako životinju udari kamen pa je ubije tako onda nije onda nije dozvoljeno to se to je tada Fakid. Tako kaže većina islamskih učenjaka. I došlo od Abdullah ibn Mugafela da je poslanik sa osam zabranio el-hazf. Al-hazf je da staviš ovako kamen na prst mali i zategneš i ovako pustiš. To je hazf. To je poslanik sam zabranio i rekao je, kaže, to ne može uloviti lov ne može uloviti lov, niti može zaplašiti neprijatelja, ali može čovjeku prebiti zub ili izbiti oko. Ili izbiti oko. Šta je prvo neprijatelj? To ne može šta? Uloviti? Pa znači kamenje nije nešto čime se šta love? Iz tog hadisa zaključeno da nije kamen čime se lovi, tako jer ako je kamen te prirode okrugao da ga meći ili manje, nije bitno, da ga bacaš sa prsta, ovaj, a, a, kao jel, sa katapulta. Onda ni veći kamen, ne može to uloviti, to može samo ubiti. A uloviti je jedno, a ubiti je šta? Ubiti je drugo. Jer, je, jer lov je ubijstvo, ali nije svako, svako, svaki lov je ubijstvo, ali nije svako ubijstvo šta? Lov je tako, može ubiti tupim predmetom da bude, a može se strovaliti, to je ubijstvo, no, međutim nije šta? Lov. Pa je lov znači, ovaj, je li uži ili je širi pojam od, od ubijstva? Uži pojam. Zato što lov znači ima svoje šartove uvjete. Da e, kaže tako ubistvo je lova, nije svaki nije ovaj ovaj lov nije ne, treba se ubistvo svakim jel, lovom. Ako čovjek nađe životinju nakon nekoliko dana, znači pogodio se, to je bilo, jel, u davna vremena, naravno jel, danas je to, ako se pogodi životinja puškom, jel, ne znam, ima neko lovac od vas, neko lovio od vas, može li, može li, jedino ako bi to bilo zaista da pogodi, znači jedan dio negdje pa da je rani i tako dalje, ali uglavnom te životinje dok, dok pogodi puška, je li biva tu na mjestu gdje je ostaje. Ali ako bi slučajno desilo da ode životinja, a, da ode i da se nađe tek nakon vremena, onda je to dozvoljeno jesti, osim ako se nađe gdje. Dobro, ako se nađe strog, da, ako se znači kazali su to, ako se dokaže da je dobro, osim ako se nađe u vodi. Jer dok je dospjela do vode, do vode je došla šta? Živa mrtva. Živa, mrtva, mrtva ići. Do vode. Jel, došla je, ako je ušla u vodu, ušla je kako? Živa. I onda se šta? Ušla se onda. Ako je nađeš u vodi, ne možeš jesti. Jer kao pticu, kada je gađaš i padne u vodu. I ti dođeš, nađeš je mrtva u vodi. Ne znaš da li je ubila je puška ili šta? Voda. Možeš jesti. Ne možeš jesti. Ne znaš šta je. Tako isto je ovdje. Dok ovdje smo sigurni, dok je došla kopno do vode, onda je sigurno došla ta živa do vode i onda se ugušila. E, tako. Smrt je nastupila gušenje. Dok ptica postoji jedno i drugo. No, međutim, ako ne smijemo ptica, onda, onda je prečio da se ne smiješta životinja koja je došla do, do vode. Tako. Jer je došla na disu. A gdje je Ibn Hatima? Kaže, poslanik, sallallahu sallam, kada pošleš svoga psa, i spomeneš Allahovo ime i on ti uhvati, jedi taman te životinje ubile. Da li ubile, da li udavile ili ovaj životinje otvorile, odnosno napravile, znači, rez na njoj, da, da, da, da ovaj, ranu. Govorili smo o tome, jeli, mišljenje, jeli, ovaj, Šafi ibn Hazma i Džumura u Leme. Kaže, jedi. I onda kaže, na kraju hadisa, a ako je nađeš u vodi, ne jedi. Ako je nađeš u vodi, ne jedi jer znači tada se je ušao. Ovo bi bilo nešto o putema lova. Nakon toga imamo tetske šraje. To je način, znači šrijetskog klanja. Pa ćemo to lepo tišao da vladim. Hvala, ali i osabi.